Senhores, senhores, eu nunca vou entender. todos esses livros, um mundo de conhecimento à sua disposição. E o que fazem? Jogam, pôquer poker a noite toda. Ei, nós temos cultura! Temos muita cultura saindo pelo traseiro. <laughs> O jovem traficante gordo lava o dólar sujo. Agia como rapper mal e como cara caramujo. Jogava como um back and ball, tinha um back power. Descarregando o pente da fal e quase que eu não fujo. Tem blitz ali, intoco fumo, joga fora. Não posso voltar pra cadeia agora. Até parece que meus inimigos me adoram. Eu quero é meus direitos autorais, meus 70 mil dólares. HG e a chama fugindo de golbola. Ratos virão lenda e sócios da cola. O empresário é o Pepe Guardiola. Tô até que é legalzinho, esse beat é show de bola. A gola taca, a agulha chega, pula da vitrola. Gordão tá no plantão, desde as 19 horas. É churrasquinho latão, Natan busca a situação. Rap sujo e pichação, não quis assustar a senhora. A gola mata, mesa farta, instinto de primato. Gênio da caneta, substada lá, rabiscando letra, rabiscando linhas como rastros de cometa. Fugiu da escola cedo, minha a montar escopeta. Essa maconha que o Martin ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Pimenta tá malagueta. Boi, boi, boi da cara preta. Aperta essa maconha que o Martin ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Pimenta tá malagueta. O comédia passeava de X roubada. Só não sabe restaurantes de estrada mas morreu de graça. Um cara estacionou na estrada, botou dor na cara, mó cena mandada. Saiu como se não fizesse nada. Era madrugada ali no ponto chique, além do prato chique, além da falsa fome saciada. Além do cheiro de vi que é só minha pique destravada. Rima depravada sua, rima de privada, tu é melhor que eu. Ah, mais que piada, quem desafiou Acabou na ponta da minha espada Eu vim da zona oeste, faço reninjava Tudo vento leva, menos essa minha dança desgraçada Dança desgraçada, vista cega, levada Desemboçada, clima lega Eu amo uma desequilibrada, deixa eu só dar um pega Vou pra Noruega, eu quero um back bom Dá uma namorada e padega. pra adega uh, Boi, boi, boi da cara preta Aperta essa maconha que o Martin ficou careta 44 estampado na camiseta Red Hot gueta. Boi, boi, boi da cara preta. Aperta essa maconha que o Marquinhos ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Beat, tenta malagueta.